رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين شيخ محمد بن صالح الأسيمين رحمه الله تعالى na četvrtom ramazanskom sjelu govori o noćnom namazu u Ramazanu. Pa kaže šejh Husemin, rahimahullahu ta'ala, draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala propisao je svojim robovima ibadete. Učinio ih je raznovrsnima kako bi ljudi uzeli udio u svakoj vrsti tih ibadeta i kako im ne bi dojadio jedan određeni ibadet pa ga ostavili u potpunosti ili se požalili na njega. Od tih ibadeta svevišnji Allah pojedine ibadete učinio je obaveznim, fardovima, koje nije dozvoljeno niti ostaviti, niti umanjiti, a pojedine ibadete učinio je na filama, dobrovoljnim ibadetima, putem kojih vjernik približava se Allahu subhanahu wa ta'ala i upotpunjava svoj ibadet. Od tih ibadeta jeste i namaz. Uzvišeni Allah određene namaze propisao je svojim robovima pet puta u toku dana i noći. Pet namaza po dijelu, ali 50 na mizanu vagi. Također, podstaknuo je na činjenje dobrovoljnih namaza kojima bi se upotpunili ovi obavezni namazi i kojima bi se vjernici još više približili Allahu subhanahu wa ta'ala. Od tih dobrovoljnih namaza jesu i sunneti rawatib, to jest sunneti koji se klanjaju prije ili poslije obaveznih namaza. Ti sunneti su dva rekata prije sabaskog farda, četiri rekata prije podnevskog farda, i dva rekata poslije podnevskog farda, dva rekata poslije akšamskog farda i dva rekata poslije jacijskog farda. Od dobrovoljnih namaza jeste i noćni namaz, čije obavljače, one koji obavljaju noćni namaz, Allah subhanahu wa ta'ala mnogo spomnio u svojoj knjizi. Pa između ostalih kuranskih ajeta kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا I oni koji svoje noći provode pred svojim gospodarem na seždi i qiyamu. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala تتجافى جنوبهم عن المضاجي يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Njihovi bokovi lišavaju se postelja i oni dozivaju svoga gospodara i straha i nade i od onoga čime ih mi obskrbljujemo oni udjeljuju, stoga ni jedna duša ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju zbog onoga što oni rade. Vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao je Afdalu salati ba'd al faridati salatu lejl. Najbolji namaz nakon obaveznog namaza jeste noćni namaz. Također je rekao, Ejuhen nas, efšu salame, wa at'imu ta'ame, wasilu wa sallu bil lejli, wa nasu nijam, tedhulul jannata bis salam. O ljudi, širite selam, hranite gladne, uspostavljajte rodbinske veze i klanjajte noću, dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u džennet smireno, spokojno. Od noćnog namaza jeste i vitr namaz. Najmanje se može klanjati jedan rekat, a najviše 11 rekata. Pa vjernik može da klanja vitr od jednog rekata. Zbog vjerovjesnikovih, sallallahu alihi wa alihi wa sallame, riječi Men ahabbe an jutire bi vahidatin fel jefa'al. Ko želi da klanja vitr jedan rekat, neka to čini. Može da klanja vitr namaz od tri rekata zbog vjerovjesnikovi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallame riječi men ahabba an jutjere bi thalatin falyafal jef'al. Ko želi da klanja vitr o tri rekata neka to čini. Ta tri rekata, ukoliko želi, može klanjati zajedno sa jednim selamom kako bilježi imam Tahavi rahimehullahu ta'ala da bi Omer ibn al Khattab radijallahu ta'ala an klanjao vitr namaz od tri rekata i ne bi predavao selam osim na zadnjem rekatu, a ukoliko želi, može klanjati dva rekata pa predati selam, a zatim klanjati treći rekat. Tako bilježi imam Buharija, rahimehullahu ta'ala, od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, da bi predavao selam između dva rekata i trećeg rekata vitra, pa bi naređivao da se ispuni neka njegova potreba. Može klanjati vitr namaz i od pet rekata, tako što će ih klanjati sve za redom, dakle neće sjediti niti predavati selam osim na zadnjem rekatu. Zbog vjerovjesnikovih alihi salatu wasalam riječi men ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al." Ko želi da klanja vitr od pet rekata, neka to čini. Također, Aisha radijallahu ta'ala anha spominje an nabiju sallallahu alihi wa ala alihi wasallam yusalli min al layli 13 rak'a yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in min hunna illa fi akhirihin vjerovjesnik alejhi salatu wa salam, klanjao bi noću 13 rekata od toga bi kao vitr klanjao pet rekata i na njima ne bi sjedao osim na kraju Može klanjati kao vitr namaz i sedam rekata i klanjaće ih zajedno kao što je slučaj i sa pet rekata. Zbog riječi Umu Saleme radijallahu ta'ala anha كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام Vjerovjesnik alaihi salatu wasalam kao vitr klanjao bi sedam rekata i pet rekata, ne bi ih razdvajao niti selamom, niti govorom. Može klanjati vitr namaz i devet rekata, pa ih klanja zajedno i neće sjediti između njih izuzev nakon osmog rekata. Tada će sjesti, učiti tešehud i doviti, ali neće predati selam, već će ustati i klanjati deveti rekat, a zatim sjesti, učiti tešehud, doviti i predati selam, zbog hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha, o vitru Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam pa kaže klanjao bi devet rekata i na njima ne bi sjedio izuzev na osmom rekatu, pa bi spominjao Allaha, zahvaljivao mu i dovio, a zatim bi završio, ali ne bi predavao selam, već bi ustao i klanjao deveti rekat. Nakon toga bi sjeo, spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala, zahvaljivao mu i dovio, a zatim predao selam tako da bismo ga mi čuli. I može da klanja vitr namaz 11 rekata, pa ukoliko želi, može da klanja dva po dva rekata i na kraju završi sa jednim rekatom zbog hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha vjerovjesnik alaihi salatu wasalam između jacije namaza i sabah namaza klanjao bi 11 rekata predavao bi selam nakon svaka dva rekata i vitr bi klanjao jedan rekat a ako želi može klanjati četiri rekata pa četiri rekata a onda tri rekata Zbog hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha, vjerovjesnik alaihi salatu wasalam klanjao bi četiri rekata i ne pitaj o njenoj ljepoti i dužini. Zatim bi klanjao četiri rekata, ne pitaj o njenoj ljepoti i dužini, zatim bi klanjao tri rekata. Klanja se vitr namaz pet, sedam i devet rekata zajedno samo onda kada se klanja sam ili sa džematom, skupinom, koja pristaje na takav način klanjanja. Međutim, što se tiče općih, javnih mesčida, za imama je bolje da predaje selam nakon svaka dva rekata kako ne bi otežao ljudima. Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao je kogod od vas bude predvodio ljude u namazu, neka bude kratak, jer doista iza njega ima starih, slabih i onih koji imaju nekakvu potrebu. U drugom predanju stoji, a kada bude klanjao sam, neka klanja kako hoće. I također, ovakav način namaza prenosi se od Allahova poslanika alihi salatu wasalam samo kada bi klanjao sam, a ne sa svojim ashabima. Noćnom namazu u mjesecu Ramazanu pripada posebna vrijednost. Zbog vjerovjesnikovih alihi salatu wasalam riječi men kame Ramadan imanen vahtisaba gufire lehu ma teqaddeme min dembih. Ko provede mjesec Ramazan u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Značenje riječi vjerujući jeste da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i u ono što je on, Allah subhanahu wa ta'ala, obećao od nagrade za klanjače, a značenje riječi nadajući se jeste da traži nagradu samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne čini to iz rija, pretvaranja, niti radi čuvenja, niti radi imetka, ili položaja. Ovaj namaz u Ramazanu podrazumijeva namaz od prve noći do zadnje. Ovaj namaz podrazumijeva namaz od prve noći do zadnje. Teravih namaz je od ovog namaza, pa je neophodno potruditi se oko njega, pridati mu maksimalnu pažnju, očekivati za njega nagradu sevab samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je samo nekoliko noći i razumni vjernik iskorištava te noći prije nego li one prođu. Ovaj namaz nazvan je teravih namazom jer su ga ljudi mnogo dugo klanjali, pa kada god bi klanjali četiri rekata iz starahu, to jest odmorili bi malo. Vjerovjesnik alaihi salatu wasalam bio je prvi koji je okupio ljude džemat oko teravih namaza u mesčidu, a zatim to napustio bojeći se da taj namaz ne bude stavljen u obavezu njegovom narodu. Tako od vas sahiha kod imama Buharije i Muslima bilježi se od Ajše radijallahu ta'ala anha da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam klanjao jednu večer u mesđidu i za njim su klanjali neki ljudi. Zatim je klanjao i sljedeću večer, a broj ljudi se povećao. Zatim se treću ili četvrtu večer ljudi okupili, ali poslanik alaihi salatu wasalam nije izašao pred njih. Ujutro, kada je osvanuo, rekao je, vidio sam vaše sinošnje stanje, pa me nije spriječilo da izađem pred vas ništa drugo do strah da vam se ovaj namaz ne propiše, ne učini obaveznim. Od Ebu Zerra, radijallahu ta'ala'an, prenosi se da je rekao Postili smo s vjerovjesnikom, alaihi salatu wasalam, pa nije nam klanjao sve dok nije preostalo samo sedam noći od mjeseca, Ramazana. Klanjao nam je sve dok nije prošla trećina noći, Zatim šestu preostalu noć nije nam klanjao, već nam je klanjao petu preostalu noć sve dok nije prošlo pola noći. Rekli smo mu, Allaho poslaniće, kada bi nam klanjao do kraja ove noći, on je rekao, doista ko klanja za imamom sve dok se imam ne okrene i ne ode, bit mu upisano kao da je klanjao cijelu noć. Naši ispravni prethodnici razišli su se po pitanju broja rekata teravih namaza i vitra s njim. Pa je rečeno 41 rekat, 39, 29, 23 rekata, 19, 13, 11 rekata i postoje mnoga druga mišljenja. Najispravnije od svih ovih mišljenja jeste 11 ili 13 rekata. Zbog onoga što se bilježi u dva sahiha, od Ajše radijallahu ta'ala anha da je upitana kakav je bio namaz Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u Ramazanu, Ona je odgovorila, nije povećavao više od 11 rekata niti u Ramazanu, niti van Ramazana. A od Ibn Abbas radijallahu ta'lanhuma prenosi se da je rekao, noćni namaz vjerovjesnika alaihi salatu wasalam sastojao se od 13 rekata. U muveti se bilježi od Sa'iba ibn Jezida radijallahu ta'lan da je rekao, Omer ibn Khattab radijallahu ta'lan naredio je Ubej ibn Kabu i Temimu Eddariju da klanjaju ljudima 11 rekata. Naši ispravni prethodnici mnogo dugo bi klanjali teravih namaz. U hadisu Saiba ibn Jezida radijallahu ta'alan kaže se imam bi učio stotine ajeta tako da bismo se oslanjali na štapove zbog dugog stajanja. Današnja praksa potpuno je suprotna ovome. Danas ljudi klanjaju teravih namaz velikom brzinom, gdje ne ostvaruju ni potrebnu smirenost koja je jedan od namazskih ruknova, bez koje namaz nije ispravan. Ne ispunjavaju ovaj rukn, otežavaju onima koji klanjaju za njima od slabih i bolesnih starih osoba, sebi čine nasilje, a zatim i drugima. Islamski učinjaci spominju da je pokuđeno imamu da žuri u namazu čak toliko da klanjač iza njega ne može ispuniti radnje koje su sunnet. Pa šta je tek onda? sa žurbom usled koje se ne može obaviti ono što je obaveza Allaha subhanahu wa ta'ala molimo za spas. Ne priliči vjerniku da izostaje sa teravih namaza, već je na njemu da ustrajava u njegovom obavljanju kako bi postigao sevab i nagradu. Neće odlaziti sve dok imam ne završi sa teravih namazom i vitrom kako bi postigao nagradu namaza cijele noći i ženama je dozvoljeno da prisustuju teravih namazu u mesđidima ukoliko je sigurno se od njihove fitne zbog vjerovjesnikovih alihi salatu wasalam riječi nemojte zabranjivati Allahovim robinjama Allahove mesđide. I također ovo je bila i praksa naših ispravnih prethodnika. Međutim, potrebno je da žena dolazi na teravih namaz pokrivena, a ne otkrivena ne smije dolaziti namirisana, niti kao ona koja diže svoj glas ili ističe svoje ukrase, zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا I neka ne pokazuju od svojih ukrasa osim ono što je i onako spoljašnje što se vidi. To je džilbab. Od sunneta za žene da kasne za muškarcima, da se udalje od njih, da njihovi safovi budu najzadnji, najudaljeniji, za razliku od muškaraca, zbog riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, najbolji safovi za muškarce su prvi, a najgori zadnji, dok su najbolji safovi za žene zadnji, a najgori prvi. Žene će napustiti mesčid odma po predanju selama i neće zastajati osim s opravdanim razlogom, zbog hadisa Umu Seleme radi ta'ala anha, kada bi vjerovjesnik alaihi salatu wasalam predao selam, žene bi ustale odma po završetku selama, a on vjerovjesnik alaihi salatu wasalam malo bi sjedio na svome mjestu prije nego bi ustao. Smatramo, kaže Umu Selema radi ta'ala anha, Allah najbolje zna da je tako postupao kako bi žene otišle i ljudi ne bi ih mogli sustići. Na kraju kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin, gospodaru naš, pomozi nas i podrži nas u onome u čemu si pomogao i podržao naše ispravne prethodnike. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si uistinu ti od milostivih najmilostiviji. Neka je salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame, njegovu porodicu i sve ashabe. الخيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدت وجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحدو النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبتي صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان رمضان